Moabite, jylle moet vir die koning van die land Jeda een skaapram stuur, jylle moet dit uit Sela in die woestijn na Sionsberg stuur. Die vrouwen van Moab zal bij die drive dier die Arnon rivier kom soos volkies wat probeer vlieg wanneer die groot vols hulle uit die nees geskop het. Hulle sal vir die mense van Jeda vraag, sê vir ons wat ons moet doen, maak een plan, beskerm ons. Jylle moet vir ons lees soos een donker skadeweer wanneer dit warm is. Jelle moet die mensen wegsteek wat na jelle toe vlug, jelle moet nie sê waar hulle is nie. Mensen het gevlug uit Moab, jelle moet hulle by jelle laat woon, jelle moet hulle by jelle laat wegkruip om hulle te beschermen teen die mensen wat hulle wil doodmaak. Mensen van Jeda, die mensen wat voor jelle verdruk het, sal verdwijn. Hulle sal nie aanhou om jelle te laat zwaar kry en om jelle land te vertrap nie. Die Heere wat lief is voor jelle, zal dan iemand koning maak van die nageslag van koning David. Dit zal iemand wees wat koning mag wees, iemand wat rechtvaardig regeer en wat weet hoe om recht te doen. Ons het gehoor dat die Moabite hoogmoedig en trots is. Hulle denk hulle is wonderlik, maar hulle het niks om oor te spog nie. Daarom huil die een Moabit oor die ander een, hulle allemaal huil, hulle is moedeloos, hulle huil oor die roesainkies van die stad Kirgeris, van die wingerde by die stede gespon en Sibma het verdrug. Mensen wat regeer oor volke, het dronk geword van die rooi wijn. Die wingerdese ranke het gegroeid tot bij die stad Jaser, tot in die woestijn. Die ranke het verder en verder gegroeid tot voorbij die sedert. Daarom huil ek nou saam met die mensen van Jaser oor die wingerd van die stad Subma. Ek huil baie trane saam met die mensen van Gespon en Elale, want daar is nie vruchte en koring waar hulle kan sing nie daar is niks vruchte aan die vruchtebome waarover hulle blij kan wees nie, daar is niks in die wingerd waarover die mensen kan sing nie. Niemand trap drijven in die parskuipe nie. Die Heere sê, die mensen zal niet meer blij wees oor die vruchten wat hulle gepluk het en oor die koring wat hulle afgesnij het nie. Ek het dit gestop, ek is baie hartseer oor Moab en Kirgeris, ek huil soos lier. Die Moabite gaan naar die offerplekke en tempels om te bid en om baie offers te brengen maar dit zal niet helpen. Nie. Dit is wat die Heere voorheen oor Moab gesê het. En nou sê die Heere, hulle het drie jaar lang zwaar gekry soos een dagloner, nou zal niemand meer denken dat die Moabite belangrijk is niet. Men van hulle mense sal nog leven en hulle sal niks beteken niet.